وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <coughs> Donc on continue aujourd'hui avec le cours 25 dans la réalité de la secte des Shia al-Rafida. Et puis on continue donc à expliquer la position euh, ou le, changement de position de la part de Youssef al-Qardawi, hein, qu'il a adopté dernièrement une dernière position, soi-disant à laquelle il critique certains points des, euh, croyances des, des rafidah, hein, alors qu'il a passé pendant 30 ans à défendre les croyances des rafidah et à camoufler pour les musulmans les, les égarements qui sont présents dans leurs croyances et à faire croire aux gens qu'ils font partie hein, des gens qui sont musulmans et ainsi de suite. Donc là, du moment qu'il y, y, a eu quelques conflits entre lui et certains d'entre les Rafida, alors là, à partir de ce moment-là, tout d'un coup, il décide de se réveiller et de, et de clarifier certaines de ces erreurs-là. Mais toutefois, comme on l'a vu hier, il en a toujours d'une manière encore encore euh, politique, yani diplomatique et non pas euh, yani claire et sincère comme la position des ulama de al Sunnah hein, dans le passé et dans le présent. Donc on va expliquer la suite de ce qu'il a écrit dans sa lettre, dans son bayan, au sujet de sa position euh, vis-à-vis des chiites. <coughs> Donc il dit dans la suite de la lettre qui a été rédigée euh, le 13 septembre 2008, qu'on a commencé à lire hier, il dit آه، موقفي من الشيعة ومذهبهم آه، وأود هنا قبل أن أرد على ما قاله هؤلاء جميعا أن أبين موقفي من قضية الشيعة الإمامية ومذهبهم ومواقفهم ومتحريا الحق ومبتغيا وجه الله مؤمنا بأن الله أخذ الميثاق على العلماء ليبين ليبينن للناس الحق ولا يكتمونه وقد بينته من قبل في كتاب آه، مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية وأصله بحث قد قدمته لمؤتمر التقريب الذي عقد في مملكة البحرين وأما آه، وما أقوله اليوم تأكيد له <coughs> donc il dit Euh, j'aimerais, avant de commencer à, réfuter ce qui a été dit de la part de tous ces gens, j'aimerais clarifier ma position au sujet de la question des Shia al et, euh, de leur, voix, de leur secte et de leur position. En cherchant à atteindre la vérité dans le but de, plaire de, d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son visage, c'est-à-dire avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également en croyant au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a pris un engagement et un pacte hein, avec les ulama du fait qu'ils doivent clarifier la vérité pour les hommes et ne pas la cacher. Donc, il dit, j'ai expliqué déjà cette, position-là dans mon livre, Mabadi al-Hiwar. Mabadi al-Hiwar, والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية ça c'est le titre de son livre il dit donc à l'origine j'avais présenté ça comme étant une recherche pour le, la, le séminaire de rapprochement qui a été euh, qui, a, qui s'est tenu euh, au, au, royaume de, du Bahreïn et aujourd'hui je, le, je redis ces paroles-là pour confirmer ce que j'avais dit à ce moment-là. Donc, il va énumérer un certain nombre de points Et vous allez voir hein, comment il euh, explique sa position dans ces points-là. Il dit أولا أنا أؤمن أولا بوحدة الأمة الإسلامية بكل فرقها وطوائفها ومذاهبها فهي فهي تؤمن بكتاب واحد وبرسول واحد وتتجه إلى قبلة واحدة وما بين فرقها من خلاف لا يخرج لا يخرج فرقة منها عن كونها جزءا من الأمة والحديث الذي يعتمد عليه في تقسيم الفرق آه، يجعل الجميع من الأمة ستفترق أمتي إلا من انشق من هذه الفرق عن الإسلام تماما بصورة قطعية Donc il dit premièrement, je crois en l'unité de la Ummah, de la nation islamique, ou de, la Ummah islamique, avec toutes ces sectes, tous ces groupes et toutes ces écoles, toutes ces tendances. Et parce que, euh, il dit parce qu'elle croit toutes en un livre unique et en un messager unique, et elle se dirige toutes dans une seule direction unique, dans la prière. Et ce qu'il y a comme divergence entre les différentes sectes, euh, ne, fait sortir, aucune d'entre elles hein, du fait d'être une part parmi les parts qui composent cette umma. Et le hadith sur lequel on se base pour mentionner les divergences ou les différentes sectes hein, dans la umma, comme euh, le hadith qui dit ma umma va se diviser en différentes sectes, elle fait de toutes ces sectes-là, une, ce hadith fait de toutes ces sectes une, une partie de la umma <clears throat> parce que dans le hadith c'est écrit sataftariqu ummati c'est-à-dire ma umma va se diviser excepté celle d'entre ces sectes là qui s'est complètement euh, détachée de l'islam en entier d'une manière qui est définitive donc <clears throat> à ce point-ci euh, on voit encore une fois cette attitude de la part de Qardawi qui est une attitude diplomatique, politique, hein, qui n'est pas en accord avec les positions des ulama des salaf et avec la position du Coran et de la Sunna. Puisque on sait très bien que la aqidah des Rafidah On sait très bien que euh, la, secte des Rafida a une autre aqidah par rapport aux livres, par rapport aux messagers, par rapport à leurs imams, euh, par rapport aux sahaba, comment ils les insultent et, ils les déclarent kuffar, hein, et, et, beaucoup d'autres problèmes également, beaucoup d'autres choses qui sont en contradiction avec, avec les fondements de l'islam. Donc, on ne peut pas les considérer comme étant une secte parmi les sectes de l'islam, puisque ce sont des gens qui sont en dehors de la religion. Mais bon, il dit les choses de manière générale. Maintenant, on va voir <clears throat> euh, les paroles du cheikh Abu Abdullah al-Misri. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là un, petit, Une petite note de bas de page, ici à la page 209 de son livre. Il dit ما زال القرضاوي يراوغ يراوغ يراوغ مراوغات مراغوات je m'excuse parce que c'est un, un, petit peu euh, difficile à prononcer يراوغ مراغوات سياسية قد علم قد علم وخبر أن أنها لن تغني عنه شيئا يا قرضاوي اتق الله ارجع إلى أصول السنة الواضحة النقية و, و ودعك من مداهنة, من مداهنة قوم فجار لن يرقبوا فيك ولا في غيرك من المسلمين إلا ذما آه، إلا ولا ذمة إلا من وافقهم في سياستهم الخبيثة من تنويم المسلمين حتى يقوموا حتى يقيموا دولتهم وسوف يمحقون كل ما يقف في طريقهم donc il donne il s'adresse directement à Qardawi dans cette euh, partie-là, il dit que Qardawi continue encore dans ses ruses politiques, hein, cette diplomatie-là hypocrite, alors qu'il sait très bien que ça ne lui servira à rien. Et il dit, oh Qardawi, crains Allah et reviens au fondement clair de la sunna pure et laisse tomber cette forme de, euh, de comme on dit, de transigeance et de, de fait de transiger, de, de et de faire des compromis avec des, gens pervers, hein, ils ne vont avoir aucune pitié pour toi, ils vont respecter aucune entente, ni aucun pacte, hein, ni aucun serment par rapport à toi, excepté hein, avec ceux qui sont en accord avec leur politique euh, sale de, de, faire dormir les musulmans jusqu'à ce qu'ils aient établi leur pays, leur État, hein, selon leurs règles. Et, et une fois qu'ils l'ont établi, ils ne vont rien laisser hein, euh, se tenir sur leur chemin. C'est-à-dire ils vont balayer tout le monde qui sont sur la sunna. Après, il, on revient au texte donc de la lettre de Qardawi. Il dit ثانيا هناك فرقة واحدة من الفرق الثلاث الثلاث والسبعين التي جاء بها الحديث وهي وحدها الناجية وكل الفرق هالكة أو ضالة وكل فرقة تعتقد في نفسها أنها هي الناجية والباقي على ضلال ونحن أهل السنة نوقن بأننا وحدها الفرقة الناجية وكل الفرق الأخرى وقعت في البدع والضلالات وعلى هذا الأساس قلت عن الشيعة إنهم مبتدعون لا كفار وهذا مجمع, مجمع عليه بين أهل السنة ولو لم أقل هذا لكنت مناقضا لأن الحق لا يتعدد والحمد لله فحوالي تسعة أعشار الأمة من أهل السنة ومن حقهم أن يقولوا عنا ما يعتقدون فينا ومن حقهم أن يقولوا عنا ما يعتقدون فينا donc euh, ici on voit qu'est-ce que Qardawi il explique maintenant c'est très intéressant et il y a des vérités dans ce qu'il dit ici donc euh, on va lire ensemble qu'est-ce qu'il a dit en français Deuxièmement, il y a une secte parmi les 73 sectes, qui, comme c'est mentionné dans le hadith, qui est celle qui sera sauvée. Toutes les autres sectes sont perdues, sont égarées. Hein. Toutes ces sectes sont perdues et égarées. Et il dit, toutes les sectes pensent ou prétendent être celle qui est sauvée et que les autres sont dans l'égarement. Et nous, Ahl Sunnah, nous sommes convaincus que nous sommes la secte parmi ces sectes-là qui est sauvée. Hein? Et là, on voit qu'est-ce que le cheikh euh, Abu Abdullah ala dit à ce point-ci, euh, en note de bas de page, il dit « هذا حق ولكنك يا قرضاوي لست من أهل السنة الخلص بانتمائك الحزبي إلى حزب الإخوان وبمداهنتك للأشاعرة والصوفية والمعتزلة وشتى فرق أهل البدع وخاصة ينتسب منهم وخاصة من ينتسب منهم إلى الحزب بل مداهنة الشيعة الرافضة Donc il dit, ce que tu dis ici c'est la vérité par rapport aux différents groupes et aux, euh, différentes sectes et aux groupes sauvés. C'est vrai que nous les gens d'Ahl Sunnah nous sommes convaincus que le seul groupe sauvé c'est les gens d'Ahl Sunnah. le cheikh il dit, Abu Abdullah al-Misri, il dit ça c'est la vérité. Mais toi, au Qardawi, sache que tu ne fais pas partie des gens de Ahl Sunnah qui sont purement sur la Sunnah du fait que tu t'es euh, que tu t'es euh, que tu appartiens que tu as cette appartenance euh, à ce parti des frères musulmans même si c'est pas ouvertement ou même si tu le nies hein, même si Qardawi d'une certaine façon il prétend pas qu'il est directement relié à ce groupe sauf que il est il est clair que il s'apparente et il, il fait partie de ceux qui font partie de parce qu'à une certaine époque il a fait partie du groupe, après par, la suite il a dit qu'il l'a quitté, hein. mais on voit qu'il est quand même considéré comme étant la référence pour eux et il collabore toujours avec eux, il participe à tout ce qu'ils font. Donc, c'est la preuve qu'il est toujours hein, euh, associé avec eux. Et il dit du fait que également tu défends et tu fais des, des, des, compromis avec les Asha'ira, des Asha'ira et les Soufiyin et avec les Mu'tazila et avec différentes autres sectes parmi les groupes de Bid'a et en particulier hein, ceux avec lesquels tu participes dans le parti dans lequel tu fais partie, hein, le, parti des Ikhwan et également le fait que tu euh, fais des compromis et que tu transiges avec les chiites Rafida, comme tu l'as fait dans la parole que tu as dit précédemment. Donc tout ça, c'est des preuves que tu ne fais pas partie au Qardawi de ceux qui sont purement euh, de Ahl Sunnah. Puisque les gens de la Sunna, hein, les gens de la Sunna, ils se désavouent de toutes les sectes et de toutes les bid'as, et non pas euh, seulement de dire je suis parmi les gens de Ahlus Sunnah, puis par la suite il défend les autres sectes et les autres groupes et il s'allie avec eux ou bien il collabore avec eux ou bien il transige avec eux ou bien par exemple il va euh, refuser de dire euh, la vérité à leur sujet quand, quand, quand, il faut dire la vérité à leur sujet. Donc ça c'est des exemples. Et un point que je voudrais mentionner justement à ce, à ce sujet-là, parmi qu'est-ce qu'on a dit depuis le début des cours, c'est que euh, il y en a des beaucoup de musulmans des fois qui ne prennent pas en considération cette chose-là et malheureusement c'est très important de le faire, c'est que quelqu'un peut être lui-même euh, sunnite, hein, il dit qu'il est sur la sunna et qu'il n'a rien à voir avec les bid'a des, des et avec leurs paroles de kufr et de shirk, toutefois il, euh, les défend et il les, il euh, défend, il les protège et euh, ils ne les critique pas dans leurs erreurs et dans leurs égarements et puis euh, il approuve ce qu'ils font il ne va pas condamner ce qu'ils font comme pratique et comme croyance dans ce cas-là il est avec eux par hein, par approbation et par affiliation il est, euh, on peut dire qu'il est indirectement avec eux puisque il les défend et il ne condamne pas ce qu'ils croient ou ce qu'ils font. Hein? Donc même si, cet individu-là elle-même, elle n'est pas en train de commettre le shirk ou de, pratiquer le shirk elle-même ou de dire des paroles de kufr, mais du, moment qu'elle est en train de défendre les rafidah et de les protéger et d'approuver ce qu'ils font et de ne pas condamner ce qu'ils pratiquent comme pratique religieuse ou comme croyance religieuse, alors il est un des leurs, même s'il ne fait pas partie directement de leur secte il les défend et les protège, hein, il les encourage. Donc on va continuer maintenant avec le reste de la parole de Qardaoui. qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, hein, et donc le petit point qu'on a lu de la note de bas de page, euh, c'est très important de, de, le comprendre, il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a deux sectes parmi les musulmans, Sunna et Shia, et ils pensent que si tu euh, n'es pas sunnite, euh, si tu n'es pas chiite, automatiquement tu es sunnite. Et ils oublient que parmi ceux qui se disent sunnites, il y, en a plein qui sont dans les sectes, eux-mêmes qui sont des sectes d'égarement. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, tant que quelqu'un ne s'est pas désavoué de toutes ces sectes-là, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est un sunnite, même s'il pense qu'il est sur la sunna. Hein. Donc, en d'autres mots, il n'est pas salafi, tant qu'il ne s'est pas désavoué de toutes ces sectes. Et euh, il y en a parmi ceux-là, comme Qardawi par exemple, il va défendre les Mu'tazila, il va défendre les Khawarij, il va défendre les Soufis, il va défendre les Asha'ira, hein, il se met en colère pour eux et tout. Donc ça c'est la preuve que c'est pas quelqu'un qui est purement parmi les gens d'Ahl Sunnah hein, et il n'est pas salafi. Ça c'est clair qu'il n'est pas salafi. Hein. Donc quand on dit que quelqu'un est sunni, c'est un synonyme du fait de dire qu'il est sunni. Si on dit qu'il est salafi, ça doit être un synonyme de sunni, et sunni, c'est un synonyme de salafi. Sauf que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont perdu la réalité de ce que signifie être un sunni, et donc c'est important de bien, de bien faire comprendre la réalité de ce que c'est être un sunni, et c'est en réalité d'être un salafi. Donc le cheikh il dit, <clears throat> ensuite, les paroles de Qardawi, euh, après, qu'est-ce qu'il a dit à propos du fait qu'il y a un groupe qui est sauvé et c'est le groupe de Ahl Sunnah, il dit toutes les autres sectes sont tombées dans les bid'ah et dans les l'égarement. Et c'est sur cette base-là que euh, j'ai dit que les chiites sont des mubtadi'un et non des kuffars. Donc on voit encore là, encore là, ils se trompent sur ce, fait-là. S'ils parlent des rafidah, c'est pas correct de dire que ce sont seulement des mubtadi'un, ce sont également des kuffars. Mais lui, il se limite à dire que ce sont uniquement des mubtadi'a. Donc, il dit, c'est sur cette base-là que j'ai dit que ce sont des mubtadi'un, non des kuffars. Et ça, c'est quelque chose, hein, c'est une chose sur laquelle tous les gens d'Ahl Sunnah sont d'accord. Ils sont tous d'accord là-dessus. Il dit, si je, si je disais autre chose que ça, je me contredirais moi-même. Parce que la vérité ne peut pas être multiple. Hein? Il dit, Alhamdulillah, il y a environ 9 dixièmes de la Ummah qui, qui fait partie euh, de al sunnah Et c'est leur droit également de dire que c'est leur droit à eux également de dire à notre sujet ce qu'ils croient sur nous. Donc, euh, on voit donc, il dit ici clairement que s'il disait autrement que ce sont le fait de dire que ce sont des gens de bid'a, s'il disait autre, que ça, ce serait une contradiction. Il dit parce que la vérité ne peut pas se multiplier. Hein? Et ça, c'est la vérité. La, la, Al-Haq, c'est une seule vérité, elle ne peut pas être multiple. Hein? Malheureusement, on voit qu'il se contredit souvent à propos de ce, ce point de vue-là, dans d'autres choses qu'il explique, dans d'autres contextes, il se contredit là-dessus. Il dit ثالثا إن موقفي هذا هو موقف كل عالم سني معتدل بالنسبة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أما غير المعتدلين فهم يصرحون بتكفيرهم لموقفهم من القرآن ومن السنة ومن الصحابة ومن تقديس الأئمة والقول بعصمتهم وأنهم يعلمون يعلمون من الغيب ما لا يعلمه الأنبياء وقد رددت على الذين كفروهم في كتاب مبادئ في الحوار والتقريب donc le cheikh il dit euh, il mentionne cette, cette troisième, ce troisième point que Qardawi a mentionné dans sa lettre il dit troisièmement ma position au sujet <coughs> de, des Shias c'est la position de tout savant sunni modéré au sujet des Shia al-Imamiyya al-Ifna Ashriya et on sait que Hein C'est pas le cas, malheureusement. Il dit, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas modérés, alors eux, ils disent explicitement que ce sont des koufars. C'est-à-dire que les chiens sont des koufars. Il dit, pour lui, les, les gens qui disent que les rafidas sont des koufars ne sont pas des modérés. Pour lui, ce sont des extrémistes. Il dit, et pourquoi il les déclare koufars ces, ces gens qui ne sont pas modérés, pourquoi il les déclare koufars À cause de leur position vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la Sunna, vis-à-vis des Sahaba, vis-à-vis de la vénération des imams, vis-à-vis de la parole du fait qu'ils disent qu'ils sont infaillibles et qu'ils connaissent l'invisible, hein, et qu'ils connaissent l'invisible que même les prophètes ne connaissent pas. Et il dit, je les ai réfutés là-dessus. Il dit, j'ai réfuté ceux qui les déclarent kuffar dans mon livre, Mabadi fil hiwari wa taqrib. Donc on voit ça, on voit c'est étonnant de la part de Qardawi qu'il énumère tous ces points-là parmi les points de la aqidah des Rafidah, hein, et qui sont tous des, choses qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam et les fondements de la sunna, puis par la suite il dit, et j'ai réfuté les gens qui les déclarent kuffar à cause de ces points-là. Subhanallah. Donc le cheikh euh, Abu Abdullah al-Misri, il mentionne Euh, justement un point à ce sujet-là. Il dit هذا اتهام من القرضاوي لكافة علماء الأمة من كبار الأئمة بالغلو وعدم الاعتدال لأنهم كفروا الرافضة الزنادقة الباطنية الذين يحرفون القرآن ويكفرون الصحابة وينكرون السنة التي نقلها الصحابة إلى آخره وهذا اتهام لمالك وأحمد والشافعي والبخاري وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز والألباني إلى آخر أئمة السنة بالغلو لأنهم كفروا من يستحق التكفير Donc, le cheikh euh, Abu Abdullah là, il dit, ça c'est une accusation de la part de Qardawi qui accuse hein, la majorité de tous les ulama de la Ummah parmi les grands imams hein, il les accusent d'extrémisme et de ne pas être modérés. Parce qu'ils ont déclaré les Rafida al-Zanadiqa al kuffar pour avoir falsifié le Coran, pour avoir déclaré les Sahaba kuffar, pour avoir nié la sunna que les Sahaba ont transmis et rapporté. Et ça, c'est également de la part de Qardawi une accusation d'extrémisme hein, de, sa part. C'est comme s'il accusait d'être, euh, il accusait l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Al-Bukhari, l'imam Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim et Al-Shawkani et Ibn Baz et Al-Albani et les autres imams également d'être des extrémistes pour les avoir, euh, pour avoir déclaré les Rafidah, Kuffar, hein, euh, et pour avoir déclaré comme étant kafir celui qui mérite hein, d'être déclaré comme tel. <coughs> Donc, ça c'est important de comprendre que quand il dit que euh, lui il est modéré parce qu'il ne les déclare pas kuffar et que ceux qui les déclarent kuffar ne sont pas des modérés, ce sont des extrémistes, il est en train d'accuser tous les ulama de Ahl-Sunnah hein, depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui. Donc le cheikh il, dit, euh, le cheikh, il cite ensuite le, la, le, reste de la lettre. Il dit ولكني أخالفهم في أصل مذهبهم وأرى أنه غير صحيح وهو أن النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة من بعده وأن الصحابة كتموا, كتموا هذا وخانوا رسولهم وجحدوا عليا حقه وأنهم تآمروا جميعا على ذلك donc il dit et moi je, je, je, je m'oppose à eux dans la base de leur, de leur euh, secte c'est-à-dire je vois que, il, que ce qu'ils croient est incorrect c'est-à-dire qu'ils disent que le prophète Mohammed avait, euh, avait désigné Ali comme khalifa après lui et que les sahaba ont caché cela et qu'ils ont trahi leur messager et qu'ils ont nié le droit de Ali et qu'ils se sont mis ensemble pour comploter hein, contre Ali à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, euh, en note de bas de page, le cheikh Abu Abdullah al-Misri, il dit Hal s-sahaba هل اتهام الصحابة بالخيانة وكتمان الحق لا يعد تكذيبا بالقرآن الذي أثنى الله عليهم فيه وأمر, وأمر باتباع سبيلهم ليس هذا, ليس, ليس هذا من الكفر عندك Donc il lui dit, n'est-ce pas que le fait d'accuser les Sahaba d'avoir trahi et d'avoir caché la vérité Euh, n'est-ce pas qu'on peut calculer ça comme étant une forme euh, de, de, négation ou de traité de mensonge le Coran parce que Allah dans le il a fait les éloges des Sahaba et eux ils les traitent, les traitent les Sahaba de traîtres et ils les accusent d'avoir caché la vérité hein? alors que Allah a fait leur éloge et il nous a ordonné de suivre leur voie n'est-ce pas, n'est-ce pas là une forme de kufr hein, pour toi Donc ça c'est clair qu'il y a un problème hein, dans la position de Qardawi, puisqu'il est au courant de leur croyance de kufr et tout, et puis il refuse de dire la vérité à leur sujet, que ce sont des kuffars, hein, et de prendre la position la même position que les imams des salafs à ce sujet-là. Il dit والعجب أن عليا لم يعلن ذلك على الملأ ويقاتل عن حقه بل بايع أبا بكر وعمر وعثمان وكان لهم آه، وكان لهم معينا ومشيرا فكيف, لا آه، فكيف لم يواجههم بالحقيقة وكيف لم يجاهر بحقه وكيف تنازل ابنه الحسن عن خلافته المنصوص عليها لمعاوية وكيف يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك وأن الله أصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين Donc, Qardawi, il dit, et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que Ali n'a jamais dit ouvertement ou déclaré ouvertement devant tout le monde hein, qu'on avait volé son droit. Et il n'a jamais combattu non plus pour retrouver son droit qu'on lui avait pris. Bien au contraire, il a donné lui-même l'allégeance à Abba Bakr et à Omar et à Uthman, anhum, et il était pour eux un aide, un support et un conseiller. Alors comment est-ce possible qu'il ne, les qu'il ne les ait pas affrontés en leur disant la vérité Et comment est-ce possible qu'il n'avait pas dit ouvertement euh, que c'était son droit Et comment se fait-il que son fils, euh, Al-Hassan, a lui-même laissé sa place Hein, de Khalifa à Muawiyah radiallahu anhu, euh, euh, anhuma, hein, euh, si, ce khilafa était quelque chose qui était mentionné dans les textes. Et comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié cette action de la part de Al-Hassan en disant que, en disant à propos de Hassan, que Allah avait, allait réconcilier deux grands groupes de sa umma parmi les musulmans hein, à, cause de lui. Donc il dit, euh, le cheikh Abu Abdullah Ala, il dit en note de bas de page à ce sujet-là, وهم لا يقرون بكل هذا فهل القرضاوي لا يعلم تكذيبهم لكل هذا il dit, il dit, et les chiites n'acceptent rien de ces, de ces points-là. Pour eux, tout ce, tout ce que Qardawi a énuméré ici, les chiites rafida n'acceptent rien de ces arguments-là. Alors, euh, est-ce que Al-Qardawi n'est pas au courant du fait que les chiites sont en train de nier tout ça Après, euh, après euh, Qardawi continue. Il dit وللشيعة بدع عملية مثل آه، تجديد مأسة الحسين كل عام بلطم الوجوه وضرب, آه، وضرب الصدور إلى حد سفك الدم وقد مضى على المصيبة أكثر من آه، ثلاثة عشر قرنا ولماذا لم يعمل ذلك في قتل والده وهو أفضل منه ومن ذلك الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها آل البيت والاستعانة بهم ودعائهم من دون الله وهو ما قد يوجد لدى بعض أهل السنة ولكن علماؤهم ينكرون عليهم ويشددون النكير euh, آه، il dit et les chiens ont d'autres euh, bidars également dans la pratique comme le fait de à chaque année ils renouvellent euh, يعني, euh, la, mort de Al-Hussein et il célèbre ça en se frappant les joues et en se frappant les poitrines jusqu'à ce qu'ils euh, fassent couler leur sang. Et euh, euh, il y a 13 siècles qui sont passés depuis que cet événement-là s'est produit et il continue à le faire. Et il dit pourquoi n'avait-il pas fait ça pour la mort et lorsque la mort du père de Al-Hussein s'est produite, c'est-à-dire lorsque Ali anhu est mort, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose alors que Ali anhu est meilleur que son fils Et il dit parmi cela il y a également des formes de shirk lorsqu'il euh, lorsqu'ils visitent par exemple les tombes euh, dans lesquelles les gens de la famille du prophète sallam sont enterrés et ils leur demandent de l'aide et leur font des doigts en dehors d'Allah et tu retrouves ça même de la part de certains parmi les gens de Ahl Sunnah, il dit, mais euh, leurs ulama, il dit, mais les ulama, ils, ils, euh, ils dénoncent ces choses-là et ils condamnent ce, ce genre de choses-là de façon très sévère. Il dit, وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَصِفُهُمْ بِالْإِبْتِدَاء Il dit, c'est pour ça qu'on les déclare comme étant des gens de bid'a. Hein? وَلَا نَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ الْبَوَاحِ أو الكفر الأكبر المخرج من الملة mais on ne les juge pas comme ayant commis un kufr clair ou un kufr majeur qui fait sortir de la religion hein? il dit وأنا من الذين يقاومون موجة التكفير من قديم وقد نشرت وقد نشرت أو وقد نشرت رسالتي ظاهرة الغلو في التكفير مشددا للنكير على هذا الغلو ونؤكد أن كل من نطق بالشهادتين والتزم بمقتضاهما دخل في الإسلام بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين أي بما يقطع, يقطع بأنه كفر لا شك فيه <coughs> il dit et je fais partie de ceux qui ont euh, opposé la vague de takfir depuis longtemps Et euh, il y a un, livre que j'ai écrit à ce sujet-là qui s'intitule le phénomène de l'exagération dans le takfir et j'ai dénoncé dans, ce, dans, ce, dans, cette rissa-là euh, ce, genre d'exagération et d'extrémisme et on confirme que tout ce que euh, que toute personne qui a prononcé le shahadatain et qui a appliqué tout ce que ça implique, tout ce que ces deux témoignages-là impliquent, il est rentré dans l'islam avec certitude et on ne peut pas le faire sortir excepté par une certitude, c'est-à-dire hein, par quelque chose qui est certain, par quelque chose dont on est certain que c'est un acte de coffre et qui euh, qu'il n'y a pas de doute à son sujet. Ici, le cheikh euh, Abu Abdullah Ala al-Misri, il fait une note de bas de page à ce sujet-là. Il dit وهل تحريف القرآن وتكفير جل الصحابة وتكذيب بالآيات التي برئت عائشة من الفاحشة إلى آخره عقائد الباطنية ليس من اليقين عندك الذي به يزول يزول إسلام هؤلاء لو افترضنا أنهم ثبت لهم إسلام من البداية Donc il dit, n'est-ce pas que, euh, et pour toi, il, pose la question à Qardawi, et pour toi le fait de, de, euh, de, croire que le Coran est falsifié, ou de faire le takfir de la majorité des Sahaba, ou de traiter les versets qui ont euh, innocenté Aisha radiallahu anha de la turpitude, les traités de mensonges, de traiter de mensonges ces versets qui ont innocenté Aisha radiallahu anha d'avoir commis la turpitude, ainsi, ainsi de suite. Et donc toutes les autres croyances qu'ils ont, qui sont des croyances ésotériques et barthénies, est-ce que ça pour toi c'est pas, pas une certitude, hein, c'est pas une, mécréance certaine qui fait que l'islam d'une personne est annulé hein? Si, et ça c'est si on suppose qu'à la base ils avaient un islam depuis le début, et euh, ça c'est pour montrer que comment Qardaou se contredit à chaque fois. Hein. Et vous voyez comment il a parlé par exemple, juste dans qu'est-ce qu'on a cité plus tôt, il a parlé du fait que ces, gens-là pratiquent des formes de shirk, comme ils visitent les tombes, ils invoquent, ils demandent l'aide d'autres que Allah hein. et euh, il dit à la fin que à cause de ça, je les déclare seulement des gens de bid'a et je ne juge pas que ce sont des gens qui ont commis un coup clair ou un couf majeur qui les fait sortir de l'islam. Donc ça c'est grave, hein ça c'est grave, puisque c'est clair que d'évoquer autre que Allah c'est un couf clair, hein Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit comme point numéro 4 رابعا أن الاختلاف في, الفروع في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام العبادات والمعاملات لا حرج فيه وأصول الدين هنا آه، آه، تسع الجميع وما بيننا وبين الشيعة من الخلاف هنا ليس أكبر مما بين المذاهب السنية بعضها وبعض وببعض بعضها ببعض أو بعضها وبعض ولهذا نقلوا عن الشيخ عن شيخنا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله الذي dit celui رحمه الله آه، رحمه الله أنه أفتى بجواز التعبد بالمذهب آه، الجعفري لأن التعبد يتعلق, يتعلق بالفروع والأحكام العملية وما يخالفوننا فيه من الصلاة والصيام وغيره ما يمكن تحمله والتسامح فيه euh, donc il dit ici quatrièmement et on voit encore une fois comment il se contredit quatrièmement, les divergences qui existent dans les fondements de la religion, euh, les, les, divergences qui existent dans les choses qui ne, sont, qui ne font pas partie des fondements de la religion et des, les, les, questions qui ont rapport avec la pratique et les règles des adorations et des interactions, euh, il n'y a pas de problème là-dedans. Hein. Il dit, et les questions de des fondements de la religion, c'est quelque chose qui, qui, peuvent accueillir tout le monde, qui peuvent accepter tout le monde. Et il n'y a, pas entre nous et les chiites de divergence qui sont euh, plus grandes que celles qui existent entre les madahib des gens de, de la sunna. Hein? Et il dit c'est pour ça que notre cheikh Shaltot, le cheikh de Al-Azhar à son époque, a, a fait la fatwa en disant qu'il est permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le madhab des euh, Ja'fari. Hein. Et il dit pourquoi Parce que l'adoration se rapporte aux choses qui ne font pas partie des fondements et il dit ça fait partie des, des règles de la pratique et les choses sur lesquelles ils sont en divergence avec nous dans la salat et dans le jeûne et d'autres choses de ce genre, on peut euh, l'accepter et on peut le tolérer. Hein? Donc euh, ça, on voit tout de suite l'erreur qui existe dans cette parole-là, hein, pour quelqu'un qui a bien compris hein, le manhaj des salafs et la position des salafs face à la divergence, même dans les questions qui ne sont pas dans les questions des fondements de la religion. On n'a pas le droit de juste prendre l'opinion qui nous plaît et de dire ah il y a divergence donc c'est pas grave on peut on peut on peut euh, tolérer la divergence. Non, il faut il faut savoir premièrement est-ce que c'est réellement une divergence qui est acceptée ou non Est-ce que ça fait partie des questions d'ijtihad ou non Et euh, ensuite, hein, si c'est une question d'ijtihad, encore là, il faut retourner au dalil hein, et regarder quelle position est plus près de la, plus près de la vérité et non pas juste dire « ah, il y a divergence, donc on peut prendre la position qui nous plaît ». Ça, c'est en résumé. Le cheikh euh, Abu Abdullah il met une note de bas de page à ce point ici il dit أرأيت أيها اللبيب التناقض الفادح عند القرضاوي ألم يقل منذ قليل ولكني أخالفهم في أصل مذهبهم وأرى أنه غير صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة ومن بعده وأن الصحابة كتموا هذا وخانوا رسولهم وجحدوا عليا حقه وأنهم تآمروا جميعا على ذلك هذا كلامه بحروفه وفصوصه فهل هذا يعد من المسائل الفرعية التي آه، تشبه المسائل الفرعية الفقهية التي اختلفت فيها المذاهب الفقهية السنية Donc il dit encore, il dit, est-ce que vous ne voyez-vous pas comment Al-Qardawi se contredit encore d'une façon claire hein, et d'une façon qui est laide en même temps aussi, puisqu'il disait depuis dans quel, le, point qu'on a lu précédemment, dans, dans le point qu'on vient de lire précédemment, il dit et je suis en contradiction avec eux dans le fondement de leur madhab. Et je considère qu'il n'est pas correct, qu'il est incorrect. C'est-à-dire qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a euh, avait euh, désigné Ali comme khalifa après lui et que les sahaba ont caché cela et qu'ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi à ce sujet-là et qu'ils ont nié le droit de Ali hein, et qu'ils ont fait un complot tous ensemble pour, pour euh, contrer ça. Donc ça c'est sa parole avec ses mots. Hein. Et donc comment il peut par la suite revenir et dire maintenant que les questions de divergence entre les sunna et, entre les gens de la sunna et les shi'as c'est seulement dans des questions qui ne font pas partie des fondements de la religion, comme les divergences dans les questions de fiqh, qui sont semblables aux divergences qui existent entre les madahib de fiqh des gens de la sunna. Donc ça c'est une contradiction claire. Et il dit ensuite, au point numéro 5, خامسا أن ما قلته لصحيفة المصري اليوم هو ما قلته بكل صراحة وأكدته بكل قوة في كل مؤتمرات التقريب التي حضرتها في الرباط وفي البحرين وفي دمشق وفي الدوحة وسمعه مني علماء الشيعة وعقلوا عليه وعلقوا عليه وصارحت به آية الله حينما زرت إيران منذ نحو عشر سنوات أن هناك خطوطا حمراء حمراء يجب أن ترعى ولا ولا تتجاوز أو ولا, ولا تتجاوز ولا تتجاوز منها سب الصحابة ومنها نشر المذهب في البلاد السنية الخالصة وقد وافقني علماء الشيعة جميعا على ذلك ensuite donc il dit cinquièmement tout ce que j'ai dit au au magazine Al-Misri Al-Yom, je l'avais déjà dit clairement à chaque fois et avec toute ma force dans les autres séminaires que j'avais faits pour le rapprochement lorsque j'étais présent à, Ribat, lorsque j'étais à Bahreïn, à, Damas, à Doha, et les, les ulama des Shia, ils ont entendu cette parole-là de moi et ils ont fait des commentaires là-dessus et euh, je l'ai dit clairement et explicitement également à Ayatollah, lorsque je l'ai visité en Iran, il y a de ça plus que dix ans, et euh, il y en a, il y a, j'ai dit clairement qu'il y a des lignes rouges qu'on doit prendre en considération et qu'on ne doit pas dépasser, et parmi ces lignes-là, il y a l'insulte des Sahaba, et parmi ça, il y a également la propagation du madhab des chiites dans les pays qui sont purement sunnites, et les ulama des chiites m'ont tous dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Maintenant, le cheikh Abu Abdullah Ala al-Misri, il fait un commentaire au sujet du point où il parle de l'insulte des Sahaba. Il dit ها أنت تعترف بأنهم يسبون الصحابة ورغم هذا تدعي في كلامك السابق أن الخلاف معهم في أمور فرعية وترى صحة الفتوى الباطلة التي أفتى بها شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري والأصح أن يقال بالمذهب الرافضي لأن جعفر رحمه الله بريء منهم وقد أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح عن جعفر بن محمد أنه قال بريء الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر donc il dit comment tu euh, reconnais toi-même qu'ils insultent les sahaba et malgré ça tu prétends dans ta parole précédente que la divergence qui existe entre nous, c'est seulement dans des questions qui ne sont pas dans les fondements de la religion. Et tu considères que la fatwa de Sheltot, hein, cette fausse fatwa, tu la considères comme étant correcte. Hein? La fatwa de Sheltot qui dit qu'il est permis d'adorer selon le madhab al-Ja'fari. Il il serait plus propice de dire le madhab al-Rafidi, parce que l'imam Ja'far, hein, lui-même, il s'est désavoué totalement des Rafidah. Hein, et ça a été rapporté selon euh, Abdullah ibn Ahmad dans son livre As-Sunnah avec une esnade authentique selon Ja'far ibn Muhammad qui l'a dit euh, min Abi Bakr que Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de toute personne qui s'est désavouée de Abu Bakr et de Omar donc ça par cette parole c'est clair qu'il se désavoue lui-même de toute personne qui insulte Abu Bakr Omar et qui se désavoue de ces deux-là. Donc, l'imam Ja'far al-Sadiq, il n'a rien à voir avec les Rafidah. Et il s'est désavoué lui-même des Rafidah. Hein. Donc, tout ce qu'ils disent à son sujet, c'est des choses qu'ils ont inventées, hein, qu'ils ont mis, des mots qu'ils ont mis dans sa bouche. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et comment il dit, il accepte cette fatwa dans laquelle il prétend, c'est encore une autre contradiction. Il, il dit qu'il accepte la fatwa de Sheltot, qui permet de prendre le mazhab des, ja, ou bien des, des comme étant un mazhab pour faire nos adorations et pour, pour prier et pour faire notre ibadat et en même temps il dit que parmi les lignes rouges il mentionne l'insulte des Sahaba par la suite la propagation du madhab des Shia dans les pays sunnites pourquoi il dit qu'il est d'accord avec la fatwa qui dit qu'on a le droit d'adorer avec le mazhab Ja'fari, puis par la suite il dit je ne veux pas que les chiens propagent ce mazhab dans les pays sunnites. Mais pourquoi alors Pourquoi il dit que c'est correct de l'accepter ce mazhab, puis après il ne veut pas qu'il se propage dans les pays sunnites Hein ça c'est quand même une contradiction claire. Hein Donc ça c'est des exemples de contradictions de la part de ce genre de personnage. Il dit, et souvent il y a des gens qui se demandent par la suite, mais arrêtez, pourquoi vous critiquez Sheikh Al-Qardawi, hein, pourquoi vous parlez contre lui, ainsi de suite. Mais c'est parce que vous ne voyez pas avec vos deux yeux, ou bien vous n'entendez pas avec vos oreilles, les choses, les positions que cet homme-là prend dans la religion d'Allah qui sont des positions complètement en opposition avec le Coran et avec la Sunna et avec la compréhension que les salafs de cette homme ont eue à propos de la religion et qu'ils se contredisent hein, une fois après l'autre dans les fondements de la religion et dans les questions très très graves. Donc comment par la suite quelqu'un, juste parce qu'il a un amour, un attachement émotif pour cet individu, commence à nier la réalité à son sujet et se met en colère lorsqu'on le critique et lorsqu'on montre les contradictions et les erreurs qu'il fait dans la religion. La réalité c'est que eux, ils dépendent de ces erreurs-là pour supporter leur fausseté. Hein, étant donné que Qardawi c'est un des rares euh, qui est, d'accord avec leurs égarements, alors ils veulent faire tout pour le supporter parce qu'ils savent que euh, la vérité, est en opposition avec ce qu'ils font. Et ils cherchent à dire aux gens, nous, on, a quelqu'un derrière nous qui nous supporte parmi les gens qui sont considérés comme étant des ulama, voici Qardawi qui est d'accord avec nous. Hein. Et si Qardawi commençait à les réfuter et à les contredire, vous allez voir que les Ikhwan vont se désavouer de Qardawi, comme ils se désavouent, hein, comme ils se désavouent d'autres parmi les ulama d'Ahl Sunnah. Parce qu'ils ils ne respectent pas Qardawi parce que pour la vérité par rapport au fait que Qardawi est un, une personne considérée parmi les savants, ils respectent uniquement Qardawi parce que Qardawi est en accord avec leur position politique et leur système et leur manhaj et leur idéologie. C'est la seule raison pourquoi ils le respectent. Sinon, il y a plein d'autres ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, qui contredisent Qardawi, qui réfutent Qardawi avec les arguments du Coran et de la Sunna, et avec les paroles des ulama de la Ummah, et avec l'ijma, même des salafs, et ils refusent d'accepter la parole de ces grands ulama. Pourquoi Parce que ces ulama ne sont pas d'accord avec eux sur leur bid'a et leur groupe et leur parti et leur politique. Voilà le secret en fait derrière cette attitude-là de leur part. Ensuite, le point numéro 6. Il dit Sadisan, إنني رغم رغم تحفظي على موقف الشيعة من اختراق المجتمعات السنية وقفت مع إيران بقوة في حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية وأنكرت بشدة التهديدات الأمريكية لها وقلت إننا سنقف ضد أمريكا إذا اعتدت على إيران وإن إيران جزء من دار الإسلام ولا يجوز التفريط فيها وشريعتنا توجب علينا أن ندافع عنها إذا دخلها أو هددها أجنبي وقد نوهت نوهت أو نوهت بموقفي كل أجهزة الإعلام الإيرانية واتصل بعدد من المسؤولين شاكرين مقدرين وأنا لم أقف هذا الموقف مجاملة ولكني قلت ما يجب أن يقوله المسلم في نصرة أخيه المسلم Donc il dit, euh, il dit malgré que j'ai mes réserves en ce qui concerne ma position envers les Shia, hein, du fait que je ne suis pas d'accord qu'ils euh, rentrent leur euh, mazhab dans les sociétés sunnites, mais je me suis euh, j'ai pris la position en faveur de l'Iran dans son droit de posséder hein, l'énergie nucléaire euh, pacifiste. Et j'ai supporté ça avec force. J'ai euh, dénoncé avec force également les menaces américaines contre l'Iran et j'ai dit que nous allions nous tenir contre l'Amérique euh, si elle euh, transgresse contre l'Iran et que l'Iran est une partie parmi les terres de l'islam et il n'est pas permis donc de négliger ça et notre charia nous ordonne de défendre cette terre si elle est menacée ou si on entre euh, si un étranger entre dedans et tous les toutes les agences médiatiques iraniennes ont été contents de ma position et certains d'entre les responsables iraniens m'ont contacté pour me remercier hein, et pour montrer leur appréciation de ce que j'ai dit et je ne l'ai pas dit euh, je n'ai pas pris cette position là de façon diplomatique pour leur faire plaisir mais uniquement je l'ai dit parce que c'est une obligation de le dire hein, parce qu'un musulman, il doit venir en aide à son frère musulman. Il dit en point numéro, euh, le cheikh, à propos de cette part, le cheikh Abu Abdullah il mentionne une note de bas de page, il dit فكيف إذا استخدم استخدم أخوك المسلم المدعى هذا السلاح النووي في إبادة المجتمعات السنية وأنت تعلم أنهم يصرحون في أغلب كتبهم المعاصرة والقديمة أن العدو الأعظم عندهم هم النواصب أي أهل السنة وقلما يستخدمون هذه الأسلحة ضد اليهود والنصارى وقد صرح إمامهم الخميني للشيخ آه، حسين الموسوي كما في كتاب لله ثم للتاريخ أنه قد حان الوقت لسفك دماء النواصب وأخذ أموالهم ولقد حان الوقت لمحو مكة والمدينة من الوجود Il a dit comment, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vas dire lorsque ton soi-disant prétendu frère musulman va utiliser ses armes nucléaires dans le but de détruire les sociétés musulmanes sunnites hein, Il dit, tu sais très bien que dans toutes les occasions, ils expriment ouvertement, dans la plupart de leurs livres contemporains et anciens, que leur plus grand ennemi pour eux ce sont euh, An-Nawasib, c'est-à-dire les gens de la Sunna. Et c'est très rare qu'ils utilisent ces armes contre les juifs et les chrétiens. La plupart du temps, ils les utilisent contre les gens de la Sunna. Et même que Al-Khomeini, hein, leur imam, a dit au Cheikh Hussein Al-Moussawi, qui, est revenu à la Sunna, par qui s'est repenti de la secte des qui est entré dans l'islam, il a écrit un livre qui s'appelle Lillahi Summa Tarikh, c'est-à-dire pour, Allah, puis pour l'histoire. Il a été traduit en français, en fait, ce livre-là également. Il a dit, hein, a dit à Hussein Moussaoui, n'est-ce pas que le temps est venu pour que le sang des Nawasib soit euh, euh, éparpillé et qu'on fasse couler le sang des Nawasib et qu'on prenne leurs leur bien Donc ça, ça fait partie de leurs intentions et de leurs objectifs de tuer et de massacrer les sunnites et d'éliminer Mecca et Medina de, de, la terre, de la surface de la terre. Hein? Donc il faut être quand même conscient. Et là, le cheikh Abu Abdullah Ala al-Misri, il dit un commentaire justement à propos de ça. Il dit قلت وهذا التغير من موقف القرضاوي وإن كان بعد وإن كان بعد فوات الأوان لكنه يعد بلا شك طعنة في صدور آه، القوم البهت ولكن لا ينبغي أبدا على العقلاء والمنصفين أن يصوروا القرضاوي بأنه صار المنقذ للأمة من خطر الروافض بهذا التراجع ويتناسون جهود الأئمة أئمة السنة التي بدأت منذ سنوات عديدة في التحذير من هذا الخطر لما كان القرضاوي يؤكل هؤلاء ويشاربهم وهم يحققون الانتصار تلو الانتصار على أهل السنة دون أدنى إنكار من القرداوي أو أدنى تحذير منه وهؤلاء الأئمة العظام ممن هم أنصح لهذه الأمة من القرداوي أعلم بخطر أعدائها منه وأعلم بخطر أعدائها منه قد بينوا وحذروا آه، لما كانت آه، الفتنة في مهدها وكان القضاء عليها أسهل من الآن في الوقت الذي كان فيه القرضاوي يمهد لفتنتهم ويمكن لها بكل قوته مدعيا الحكمة والحرص على وحدة الأمة donc il dit ici le cheikh Abu Abdullah al-Misri hein, Abu Abdullah al-Misri son nom c'est Khalid ibn Muhammad Uthman hein, Khalid ibn Muhammad Uthman al-Misri Il dit, euh, c'est l'auteur du livre, il dit, et ce changement de position, parce que là il a terminé de citer la, lettre de Qardawi, maintenant il fait un commentaire par rapport à cette lettre et à ce changement de position, soi-disant. Il dit que ce changement de position de la part de Qardawi, même si ça vient un peu en retard, on voit que c'est quand même, sans aucun doute, un bon coup dans euh, le cœur de, ce peuple, de, ces gens hein, de mensonges. Mais il ne faut pas non plus que les gens qui ont un peu de raison, les gens intelligents, euh, prennent cette position maintenant pour montrer que, pour, ou bien pour illustrer Qardawi comme étant le sauveur de la Ummah et celui qui vient les sauver du danger des Rawafid après qu'il est revenu sur, sur sa position précédente. Hein, et qu'on oublie les efforts et la lutte des imams de la Sunna qui, qui, sont, qui ont commencé depuis des, des décennies maintenant hein, à mettre en garde contre le danger des rafidah. Alors que oui, à ce moment-là, il mangeait et il buvait avec les rafidah. Hein, et eux, ils continuaient à avoir des victoires après les victoires euh, contre les gens de la Sunna et lui, il disait rien pour dénoncer ça et Qardawi ne faisait aucune mise en garde contre les Rafida à ce moment-là, alors ces grands imams de la Sunna, hein, parmi ceux qui sont beaucoup plus, euh, yani, sont beaucoup plus sincères euh, envers cette Ummah que Qardawi et sont beaucoup plus conscients et savants du danger des, ennemis de la Ummah que Qardawi, Hein, ils ont clarifié, ils ont mis en garde contre cette fitna, alors qu'elle était encore dans son berceau, alors qu'elle était encore petite, cette fitna à l'époque, hein, et que ça aurait été facile à cette époque-là de, de, de mettre fin à, tout ce qu'il y avait euh, dedans, hein, mais à ce moment-là, lui, Qardawi, il était en train, au contraire, non pas de combattre cette fitna, mais de la préparer et de la renforcer, de la renforcer Hein, et il faisait ça en prétendant que c'était par sagesse ou que c'était dans le but de ramener les musulmans à l'unité et à l'union de la Ummah. Donc, le cheikh il dit ensuite والفارق الجوهري بين هؤلاء الأئمة نحو ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل ابن هادي وأحمد النجمي وربيع ابن هادي وعبد آه، وعبيد الجابري وغيرهم وبين القرضاوي أن هؤلاء الأئمة ينطلقون من عقيدة راسخة لا تزحزحها السياسة الكاذبة وأما القرضاوي وأمثاله من المفكرين البعيدين عن عقيدة السلف الصالح القريبين من عقيدة المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين فهم ينطلقون من أهوى سياسية ومصالح موهومة نابعة من من رؤياهم القسرة مما يجعلهم يتلو يتلونون ويدهنون ويمائلون قوما أراذل فجار لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة donc il dit que la, la, la, la, la différence essentielle et fondamentale entre les grands imams de la sunna et les gens comme Qardawi Hein? La différence qui existe, c'est là-dessus. Hein? C'est sur le fait que les gens de la Sunna, comme par exemple Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Muqbil Ibn Hadi, Sheikh Ahmed Al-Najmi, Sheikh Rabi' Ibn Hadi, et Sheikh Ubaid Al-Jabiri, et d'autres également parmi, les grands imams de Ahl Sunna, hein? la différence entre eux et des gens comme Qardawi, c'est que les imams de la Sunna ils se basent et ils partent dans leur critique et dans leur, dans leur position de la aqidah, d'une aqidah qui est profonde et d'une aqidah qui est bien ancrée, de l'aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a et la aqidah des Salaf salih Et c'est une aqidah qui est bien ancrée et qui, qui ne se laisse pas secouer par la, les mensonges de la politique et qui ne se laisse pas euh, yani, euh, secoué par toutes les diplomaties de ces gens-là. Il dit, mais en ce qui concerne Qardawi et, leurs semblables, parmi les penseurs qui sont loin de la aqidah des salaf salih et qui sont plus proches de la aqidah des mu'tazila et des asha'ira et des philosophes, hein, eux, ils partent de la politique et ils se basent sur leur passion et ils se basent également sur des intérêts illusoires hein, qui viennent de leur vision qui est limitée et ils font de ça des, choses qu'ils suivent, des, des, bases sur lesquelles ils se basent pour établir leur position. Et puis ensuite, tu les vois qui commencent à faire, à jouer au caméléon, et à changer de couleur, et à transiger, et à faire des compromis, hein. Et ils se penchent vers des gens dans le but de, de les attirer ou de leur plaire, hein. Donc, ils se penchent, ils se penchent vers des gens qui sont sales, qui sont pervers, qui n'ont aucun respect, aucun pacte, aucun respect des pactes et des ententes et des serments qu'ils prennent. Il dit ومما يؤكد أن القرضاوي لا ينطلق من منطلق عقدي آه، خالص بل ما زالت السياسة آه، تصارع العقيدة عنده فتكون هذه جولات آه، فتكون لهذه جولات وللأخرى جولة أو جولتين أنه في آه، خضم آه، في خضم هذا الطور آه، في خضم هذا التطور في موقف القرضاوي من الشيعة وإطلاقهم سيحة نذير من خططهم للتشييع البلاد السنية إذ به ينزل على موقف موقعه إحدى حلقات مذكراته الخاصة وفيها يمدح الثورة الخمينية مدحا عاليا ويظهر مزايا المذهب الشيعي وكأنه تناسى موقفه الأخير وإياك ما وإليك ما قاله الحلقة التاسعة انتصار ثورة الخميني في إيران donc il dit cette position hein, c'est clair que ça ne vient pas d'une d'une position qui est basée sur une aqidah pure. Hein, Ce n'est pas une position qui est purement basée sur la aqidah. C'est quelque chose qui est basé sur la politique. Hein, et ses idées politiques continuent à jouer avec sa aqidah. Hein, et donc il se promène de cette manière-là, une fois à gauche, une fois à droite, comme ça. Il n'a pas, une position fixe et claire, même par rapport à son, sa nouvelle avertissement qu'il avait mis dernièrement au sujet des complots et des ruses des chiites pour convertir les sociétés sunnites, il dit, on voit qu'il fait descendre sur, son site hein, ses mémoires hein, qu'il a écrit dans lequel il y a la glorification de Al-Khomeini, et il les glorifie d'une façon hein, exagérée, et il mentionne les particularités du madhab des chiites, comme s'il avait oublié sa, sa dernière position. Donc il a, écrit, il, a écrit ses mémoires et dans ses mémoires il parle de la révolution iranienne et toutes ces choses-là. Donc ça c'est contradictoire. Il dit وفي شباط يناير 1979 انتصرت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني في إيران وبعد أن وقف الجيش الإمبراطوري عاجزا أمام الزحف الشعبية التي تجمعت بالملايين ورغم أن الشعب لم لم يكن يحمل سلاحا والجيش يملك كل أنواع الأسلحة خفيفا وثقيلا وبريا وجويا ورغم أن معه أوامر بأن يضرب بقوة ويقتل من يشاء ولا يخشى عقابا ولا حسابا إلا أن الجيش مهما تكن قسوته وجبروته وهو جزء من الشعب لا يستطيع جيش جيشا جيش ما أن يظل يقتل أهله وإخوانه وأبناءه زمنا طويلا فلا عجب أن توقف الجيش عن مقاتلة الشعب ومقاومة الشعب آه، الشعب أعلن عن سقوط نظام الشاه آه، رضا بهلوي وعن انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني التي سماها بعضها بعضهم ثورة الكاسيت فقد كان الخميني آه، منفي منفيا أو منفيا آه، في الخارج مقيما في باريس منه ومن هناك يرسل رسائله إلى الشعب الإيراني في الداخل عن طريق الأشرطة تعمل عملها في تهيئة الأفكار وإيقاظ الضمائر وتحريك المشاعر وإلهاب العواطف حتى تهيئت الثورة الشعبية العارمة آه، التي تمضي في طريق التغيير ولا يقف دونها شيء. Donc il explique ici, hein, il, met dans, il mentionne dans son site Hein, comment il a glorifié la révolution iranienne. Voici ce qu'il a dit. Il dit, et le, au mois de janvier 1979, la, la révolution islamique, soi-disant, euh, guidée par l'imam Khomeini en Iran, hein, euh, a, euh, s'est produite. Donc il y a eu cette révolution-là, à cette date-là. Et il dit que l'armée hein, de l'impérialisme a été incapable de faire quoi que ce soit devant euh, la mouvance du peuple, qui se sont réunis par milliers, hein, malgré que le peuple n'avait aucune arme, hein, et que le gouvernement avait, l'armée avait toutes les armes lourdes et légères hein, les armes de guerre pour la, terre et la mer. Et malgré, malgré tout ça, et malgré qu'ils avaient les ordres de frapper avec force et de tuer tout ce qu'ils voulaient et de ne craindre aucune punition et aucun compte, et l'armée dit peu importe, euh, sa dureté et sa, force, c'est quand même une partie du peuple et elle ne peut pas commencer euh, à tuer euh, à tuer son peuple et ses frères et ses fils hein, pendant longtemps comme ça. Et donc, c'est pas étonnant que l'armée s'est arrêtée de tuer le peuple et de s'opposer au peuple. Et ils ont donc annoncé que le gouvernement du chat est tombé bah-, et que la révolution islamique guidée par l'imam Khomeini avait eu son succès. Et certains l'ont appelé la révolution des cassettes, parce que Khomeini était euh, exilé à l'extérieur et il vivait à Paris, hein, et de là-bas il envoyait ses cassettes au peuple iranien à l'intérieur, donc euh, par, le, mais par le, le moyen des cassettes, et il préparait les idées des gens et il réveillait les les, gens et ils bougeaient leurs émotions et leurs sentiments pour les préparer à cette révolution euh, populaire euh, et euh, donc il n'y a rien qui pouvait l'arrêter etc donc et ainsi de suite voilà, comment il fait l'éloge et la glorification de de cette révolution là puis après il, commence à citer les idées de de, de il dit par exemple, Su'al Muhrij, les ulama et sunna. Il commence à dire pourquoi cette révolution-là elle s'est produite chez les, chez les chiites et comment ça se fait que chez les sunnites, nous, on n'est pas capable de faire la même chose que qu'est-ce que les chiites ont fait dans leur pays. Bon, vous voyez comment il, il pose cette question-là. Il dit وبعد انتصار ثورة الخميني في إيران توجه الناس هنا وهناك بسؤال محرج إلى إلى العلماء والدعاء آه، من أهل السنة لماذا نجح علماء الشيعة في قيادة ثورة ناجحة على نظام جاهلي ولم ينجح علماء السنة في إقامة ثورة مماثل مماثلة أو مماثلة في بلاد السنة على الأنظمة العلمانية الجاهلية هل هذا عجز في طبيعة المذهب النفس آه، السني نفسه أو هو عجز في علماء السنة الذين ساروا في ركاب الحكام وكنت ممن وجه إليهم هذا السؤال أو آه، أو قل هذا الاتهام في كل مكان ذهبت إليه من بلاد المسلمين من أهل السنة Il dit, et après la victoire de, de la révolution de Khomeini en Iran, Euh, y les gens ah, ici et là ont commencé à poser une question un peu embarrassante pour les ulama et les doigts de Ahl Sunnah. Pourquoi les, les des chiites euh, ont eu une révolution qui a, euh, eu, du succès contre un, gouvernement ou un système d'ignorance et que les ulama de la Sunna, eux, n'ont pas été capables de faire une révolution semblable dans les pays de la Sunna euh, contre, les, contre les systèmes laïques d'ignorance. <clears throat> Euh, est-ce que c'est à cause d'une incapacité dans la nature même du mazhab sunnite ou bien est-ce que c'est une incapacité qui se retrouve chez les ulama de la sunna qui sont maintenant entrés dans la barque des, des, des, dirigeants, hein, qui sont montés euh, sur la monture des dirigeants. Il dit, et j'étais parmi ceux-là qui posaient ce genre de questions ou cette accusation, hein, ou, dis, ou, disons cette accusation, à chaque endroit où je suis allé parmi les pays musulmans, parmi les pays de Ahl Sunnah. Maintenant, le cheikh Abu, Abdul, euh, Abu Abdullah al-Misri, il, il fait un commentaire sur cette parole. Il dit, قلت كلام القرضاوي هذا نابع من من الفكر القطبي الإخواني الذي يعتبر أن الأنظمة الحاكمة التي تحكم ببعض القوانين الوضعية المخالفة للشرع هي أنظمة جاهلية كافرة يجب إزالتها بالقوة الجب الجبرية على طريقة الخوارج وفي الجانب الآخر يعتبرون آه، مثل نظام الخميني نظاما إسلاميا فهل هذا النظام القائم على دين الإمامية الرافضة الذي يعتبر تكفير الصحابة وإنكار السنة المنقولة آه، عن طريق الصحابة من ضرورات مذهبه يعد نظاما إسلاميا قد جاء لإزاحة النظام البهلوي الجاهلي أم أنه جاء بجاهلية, بجاهلية أشنع من جاهلية النظام البهلوي وزاد وزاد عليها كفرا بواحا لا ينطحن لا لا تنطح فيه عن عنزان عنزان بخلاف الحكم بغير ما أنزل الله في الدماء والفروج والأموال الذي من وقع فيه بغير استحلال فقد وقع في كفر أصغر كما اتفق على هذا سلفنا الصالح فالجواب معروف عند أئمة السنة أما عند السياسيين الحزبيين فإن موازين السياسة تقلب تقلب موازين العقيدة وتجعلها في خبر كان Donc il dit ici, euh, le cheikh Abu Abdullah al-Misri, il fait un commentaire très intéressant sur ce passage de la parole de, à propos de la parole de Qardawi. Il dit, la parole de Qardawi qu'on vient d'entendre, elle, elle découle en fait de cette, de cette pensée des Qutbiyin et des Ikhwan, hein, de Sayyid Qutb et des Ikhwan, qui considèrent que les systèmes et les, les gouvernements qui dirigent avec certaines parmi les, euh, les lois qui sont faites par l'homme, qui sont contraires à la charia, que ce, que ce sont des systèmes d'ignorance et des systèmes kafirs, des systèmes mécréants, et qu'il est obligatoire de les éliminer par la force à la manière des khawarij. Hein, donc ce sont des khawarij et, et Qardawi il est d'accord avec cette, ce manhaj des khawarij de, de, de faire ces révolutions et ces révoltes contre les dirigeants. Hein? Et il dit donc, et de l'autre côté, il considère que le, système de Khomeini est un système islamique. Hein? C'est ce qui est étonnant. Il dit est-ce que le système qui est, qui est, un système qui est établi sur la religion des imamiyya, rafida, qui considère qu'il faut faire le takfir des sahaba et qu'il faut rejeter la sunna qui a été rapportée de la, de la part des sahaba et que ça, ça fait partie des nécessités de leur croyance est-ce qu'on peut considérer ça comme un système islamique hein, et euh, euh, euh, est-ce qu'on peut considérer ce système comme étant un système islamique qui est venu pour repousser et enlever le système al-Bahlawi, c'est-à-dire le système du chat qui est soi-disant ignorant ou djahili? Il dit, ou bien, est-ce que, est -ce que la réalité, c'est pas plutôt que le système de, de, de Khomeini est venu, ou le système que Khomeini a établi, est une forme de jahiliya encore plus grave et plus laide que le système du chat qui était là auparavant. Et qu'il a augmenté dans, son, dans sa mécréance et dans, son coffre clair. Hein il dit, contrairement à ceux par exemple qui jugent par autre que ce que Allah a fait révéler dans les questions de saint, dans les questions de mariage ou de divorce ou dans les questions de, de, de, l'argent qui se produit sans qu'on le déclare halal hein, et que celui qui commet ce genre de faute ou ce genre de péché, il a commis un coup mineur selon ce que les savants des salafs salih ont expliqué et ils sont tous d'accord là-dessus donc comment on peut comparer ça et ça hein? Comment on peut comparer celui qui, dans un pays musulman par exemple, il y a un système dans son pays où les gens jugent dans certains aspects de leur vie, dans les questions du sang ou des, parties, ou de, l'furouj, ou bien dans l'amwal, dans les biens, ils jugent selon des lois qui sont contraires à la charia d'Allah, mais ils ne le déclarent pas halal. Et ils ne disent pas que de faire ça c'est halal. Donc ça c'est un coup mineur. Tandis que le système qui est établi par Khomeini, qu'est-ce qu'il dit Il dit que, comme on a dit, il faut insulter les Sahaba, hein, il faut nier la sunna qui a été rapportée de la part des Sahaba, il faut euh, yani, euh, et toutes les autres choses qu'on a expliquées dans les actes de mécréance qui font partie du, des fondements des Rafida. Donc, bien entendu, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et c'est très, et très bien connu de la part des imams d'Ahl-Sunnah. Hein. Mais en ce qui concerne pour les gens qui suivent la politique des Hizbiyin, eh bien c'est sûr que pour eux la balance politique, elle renverse hein, les fondements et les choses établies par la Aqidah et ils font de la question de la Aqidah quelque chose du passé qui n'est pas qui n'a pas du tout d'importance. Et comme il y a un frère qui m'a rapporté ça, cette parole-là, même de, du petit-fils de Hassan al-Banna, c'est-à-dire Hani Ramadan, il, mentionnait qu'il avait un frère, salafi de, la Suisse que j'avais rencontré à Saint-Étienne. Il m'a dit qu'il avait rencontré euh, Hani Ramadan et qu'il lui a parlé. Et il lui a mentionné justement les questions qui, avaient rapport avec les rafidats et des choses de ce genre. Et il a dit, euh, Hani Ramadan a dit à ce sujet-là, il a dit, ah, nous, on a dépassé ce stade de parler de sunna et de, et de shia et de, de, parler de bid'a et de sunna. On a dépassé ce stade-là. En voulant dire, nous, on est arrivé quelque chose maintenant, c'est, on n'a plus besoin de parler de ça. Maintenant, on voit plus loin que ça ou des choses de ce genre. yannick, c'est quelque chose d'étonnant d'entendre des paroles, des paroles semblables de la bouche de ces individus-là qui sont des paroles qui n'ont aucun sens. Hein, puisque les questions qui ont rapport avec la, la, la sunna et la bid'a, ça fait partie des, des choses qui font partie des fondements de la religion. Hein. Donc il dit ensuite, ثم ذكر القرضاوي العوامل الداخلة والخارج الداخلية والخارجية التي ساعدت على نجاح الثورة في نظره فقال كان الجواب أن العيب والعجز ليس في مذهب أهل السنة بلا ريب ولكن هناك ظروفا وعوامل داخلية وخارجية أدت إلى نجاح ثورة الخميني في ذلك الوقت لم تتوفر لأهل السنة فقد كان مذهب الشيعة هو انتظار الإمام المهدي حتى يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت آه، ظلما وجورا ومعنى هذا أن طبيعة المذهب هي الصبر على جور الأئمة في الأرض حتى يأتي الفرج من السماء ولكن الخميني رفض هذه الفكرة فكرة الانتظار إلى ظهور الإمام فقد انتظر الشيعة اثني عشر قرنا ولم يظهر فإلى متى ننتظر وخرج الخميني بنظرية جديدة وهي ولاية الفقيه آه، نيابة عن الإمام وقد وافقه كثير من آيات الله آه، المرجعات آه، المرجعيات الشيعية الدينية وخالفوه الأقلون وكان الخميني هو الرجل المؤهل لقيادة القافلة الشيعية في هذه المرحلة بما أوتي من قوة العزيمة وشجاعة المواجهة والإصرار على المبدأ والتأثير في, في, الاتباع في الأتباع وإن لم يكن أعلم المرجعيات المعروفة في ذلك الوقت ولكن قيادة الثورات الشعبية لا تحتاج إلى العلم وحده بل تحتاج إلى مجموعة من الصفات العقلية والنفسية والخلقية كانت متوافرة في الخميني الذي آه، تصدى لمقاومة آه، طغيان الشاه وهو من أوج مجده وسلطانه En tout cas, il explique que la raison pour laquelle euh, les victoires euh, yani cette, euh, révolution a eu son succès en Iran, c'est il dit la réponse à cette question qu'il a dit tout à l'heure, cette accusation, c'est pas parce que dans le madhab euh, sunnite il y a, euh, il y a une il il y a une incapacité de le faire, mais c'est uniquement à cause de certains éléments euh, intérieurs et extérieurs qui ont fait que la, la, la révolution elle a fonctionné euh, pour Al-Khomeini parce que c'est arrivé à un certain moment et tout, et que euh, ces éléments-là ne sont pas présents en ce moment pour les gens de sunnah Il dit, et euh, il commence à parler que parmi les principes ou les points qui font partie de la croyance des chiites dans leur voix, c'est qu'ils attendent l'imam Mahdi. Et euh, ils croient qu'il va remplir la terre de justice et de, de droiture et de justice alors qu'elle avait été remplie d'injustice. Donc il dit, dans la nature même de leur secte, il faut être patient contre l'endurance des dirigeants. Et en passant, la question d'être endurant vis-à-vis de l'injustice, des dirigeants, ça c'est quelque chose qui fait partie des fondements de la sunna également. Hein. Et ça n'a rapport avec la question des rafidah, puisque eux, ce qu'ils attendent, hein, c'est l'imam Mahdi qui en venir à la fin des temps et c'est une idée qu'ils ont qu'il est déjà né depuis 1200 ans et qu'il va apparaître à la fin des temps, ou bien qu'il existe maintenant en état d'invisibilité hein, et qu'il marche parmi les hommes et qu'il va sortir, il va sortir de son état d'occultation ou d'invisibilité à la fin des temps. Et ça, bien entendu, c'est contraire à la aqidah des Ahl Sunnah, puisqu'on croit au Mahdi, mais pas qu'il est vivant déjà, pas qu'il est invisible depuis 1200 ans, mais on croit plutôt qu'il va apparaître vers la fin des temps et que ça va être un homme comme les autres, hein, sauf que Allah hein, va lui donner euh, une, connaissance de la religion et c'est lui qui va être le dirigeant de la Ummah ou des choses de ce genre. Et il aura certaines caractéristiques comme, euh, le, prophète sallallahu sallam a décrit ça hein, par rapport à son nom et par rapport au fait qu'il va venir euh, et que Isa salam va descendre à ce moment-là et que Isa salam va prier derrière lui et qu'il va remplir la, terre de justice, etc., etc. Ah oui, ça c'est des choses qui sont vraies et nous, les gens d'Ahl Sunnah, on croit en ça aussi, mais pas à la manière des Rafidah, hein. parce que eux, ils croient que cet imam qui va venir, il va, venir, euh, il va aller à la Mecque il va aller à Médine, il va faire sortir les corps de Abu Bakr et Omar et il va commencer à les châtier, hein, il va les faire revivre et des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des superstitions et des mensonges. Donc euh, qu'est-ce qu'il dit Qardawi par la suite Il dit que Khomeini est venu avec une idée nouvelle. Il a dit non c'est fini, on ne doit plus attendre maintenant pour euh, le Mahdi pour établir l'ordre. Il dit euh, on n'attend plus maintenant. en, en l'absence de l'imam, euh, c'est les savants musulmans ou les fuqaha qui vont prendre la place et qui vont prendre les responsabilités de l'imam. Euh, et il dit que certains chiites n'ont pas été d'accord avec cette idée-là, mais c'était une minorité. Tandis que la majorité sont mis d'accord avec Khomeini sur ce, sur ce point-là. Et euh, donc, il, dit, que, il dit que ce n'était pas le plus savant parmi eux, mais qu'il a réuni certaines caractéristiques euh, et spirituelle et dans son comportement qui ont fait qu'il a pu euh, amener au succès de sa soi-disant révolution. En tout cas, là, il parle de toutes euh, les, révolutions, puis les éléments, puis tout ça, ces choses-là. On n'a pas besoin de rentrer dans tout ça, puisque c'est trop long. Euh, donc, pour terminer tout ce qu'on a Expliquer de Qardawi, parce que là, il y a plein d'autres euh, paroles qui ont été dites là-dessus, puis je pense que ça fait assez longtemps qu'on parle de lui maintenant, Qardawi, donc on va terminer ça pour aujourd'hui avec la conclusion à propos de tout ce qu'on a lu dans ce livre depuis le début. Il dit, Qultu, Cheikh Abdullah Ala il dit ça, puis on va finir avec ça. قلت وبهذا ينقسم الإخوان في موقفهم من الشيعة الرافضة وتظل آه، ظلال العلاقة المريبة وتظل ظلال العلاقة المريبة بين حزب الإخوان والشيعة الرافضة وتغطي آه، حقائق طالما خفيت عن الأتباع الجهال للحزب الذين ارتضوا اتخاذ أمراء الحزب ومفكريه رؤساء رؤساء جهالا فضلوا فضلوهم وما زال وما زالوا يضلونهم وإلى الله المصير. Il dit Euh, le cheikh il dit donc que les Ikhwan se sont divisés entre eux dans leur position vis-à-vis des Shia, mais il dit que la, la, relation douteuse qui existe entre les Ikhwan et les Shia Rafida continue à être couverte et hein, continuer à recouvrir la réalité hein, qui, est cachée de plusieurs parmi les gens qui suivent ce, parti, parmi des gens qui sont ignorants et qui suivent ce parti et qui ont accepté, qui ont agréé de prendre, de prendre ces, gens-là comme euh, guides et comme chefs, hein, de prendre les responsables et les penseurs de ce parti comme chefs ignorants qui s'égarent eux-mêmes et qui égarent les autres. et notre retour est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit والعجيب أن هذه المواقف السياسية المتخاذلة من رموز الإخوان آه، المضيعة للعقيدة الإسلامية الصافية لا تتوافق مع الموقف الشيعي آه، مع موقف الشيعة الرافضة منهم حيث إن الشيعة لا يحملون مشاعر وحدة والتقريب الوحدة والتقريب الجياشة التي يحملها الإخوان إلا لمن يسكت عن بيان معتقداتهم الكفرية ولا, يظهر ولا يظهرها للناس ويسعى للتلميع للتلميع الشيعة وإظهارهم في صورة المجاهدين لنصرة الإسلام وإعادة دولته في الأرض Donc il dit que, qu'est-ce qui est étonnant, c'est que cette position politique que les Ikhwan ont adoptée, ou que certains emblèmes des Ikhwan ont adopté, qui a fait perdre, en fait, la aqidah islamique pure euh, par rapport à euh, cette euh, situation-là et par rapport à cette secte, elle pas, leur position n'est pas en accord avec la position des Shia Rafida eux-mêmes. Puisque les Rafida ils n'ont pas euh, ce sentiment de rapprochement et d'union et, euh, que les Irwan ont. Ils n'ont pas ce même sentiment que, possèdent les Irwan. Excepté avec ceux qui sont d'accord de se taire face à leurs croyances de coffre et qui sont d'accord pour ne pas montrer ces croyances-là aux gens hein, et qui sont euh, qui font des efforts pour essayer d'embellir et de, de faire briller les chiites et de les montrer comme étant euh, comme ayant l'apparence de, de, de, gens qui luttent pour euh, la victoire et la défense de l'islam et de faire revenir l'état de l'islam, le pays de l'islam sur la terre. Donc, ils sont d'accord pour euh, montrer de l'amour et du rapprochement avec ceux qui se taisent à leur, à leur, sujet et qui ne disent pas la vérité à propos de leur croyance de coffre Mais ceux qui vont montrer aux, musulmans la réalité des croyances des chiites rafida, ils n'auront pas ce sentiment de rapprochement-là avec eux, et au contraire, hein, ils vont tout faire pour les, pour les combattre. أما من وقف في طريق إقامة دولتهم الباطنية لا أقامها الله أو يكشف عن شيء من معتقداتهم الكفرية أو يحذر الناس من خططهم الخبيثة في محو السنة وتحويل المسلمين إلى المنهج الرافضي الباطني الملحد فلا تقارب معه ولا, ولا وحدة بل يجد منهم لا يجد منهم إلا التشهير والسب والقتل بعد ذلك وإن طالته أيديهم وموقفهم الأخير هذا من القرضاوي أعظم برهان على هذا Il dit, en ce qui concerne celui qui se place sur leur chemin, qui les empêche d'établir leur état ésotérique, batiniya, hein, que Allah ne, fasse qu'elle ne s'établisse pas, et qui, dévoile quelque chose de leur croyance de coffre, et qui met en garde les musulmans contre leurs complots et leurs ruses sales, pour éliminer de la surface de la terre la sunna, et pour faire entrer les musulmans dans leur voie de Rafida et Shia, al des d'égarement et de mécréance, alors ils ne croient pas en le rapprochement avec ceux-là et euh, il n'y a pas d'union possible avec eux pour eux, excepté qu'ils vont tout faire pour hein, euh, parler contre eux et les insulter et même les tuer s'ils sont capables de le faire et on a vu leur position envers Al-Qardawi dernièrement, et ça c'est la plus grande preuve à ce sujet-là, comment les Rafidah ont réagi face à Qardawi du fait qu'il les a critiqués un peu. Hein. Euh, et, aussi il l'exemple du Cheikh, hein, l'exemple du euh, qui a réfuté les Rafidah dans plusieurs de ses livres, le Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, qu'ils ont tué, hein, qu'ils ont tué alors qu'il était en train de faire une conférence, ils ont mis une bombe à l'endroit où il faisait sa conférence au Pakistan. Hein, et ils ont fait exploser cette bombe en pleine conférence hein, pour le tuer. Donc, pourquoi Parce qu'ils montraient aux gens la réalité de la croyance des Rafidah. Et euh, ça, c'est un exemple de leur extrémisme et de leur danger. Hein. Donc, ils n'acceptent pas qu'on les dénonce ou qu'on montre leur fausses croyances aux gens et qu'on les réfute. Et, et donc le cheikh il dit وهذا بخلاف الموقف موقف الإخوانيين الذين يتعاطفون مع هؤلاء الزنادقة على أي وضع كان كما صنع القرضاوي في مراجعته الأخيرة إذ أنه رغم ما أبدى هؤلاء من شر واضح ورغم تحذيره من خططهم الخبيثة إلا أنه يتناقض فيتعاطف مع دولتهم القائمة في إيران ويدافع عن حقهم في امتلاك الأسلحة آه، النووية وهو يعلم إن كان سياسيا آه، منحكا وخبيرا بسيرة القوم أنهم لن يستخدموها ضد اليهود وأمريكا وإنما سوف يستخدمونها في ضرب الدولة السعودية السنية وضرب بقية بلاد الإسلام السنية ما العراق إلا بداية أما الشيعة فلا يتعاطفون ولا يهادنون من يظهر مخالفتهم آه، أو يقف في طريقهم il dit contrairement aux Ikhwan aux Ikhwan qui ont euh, montré euh, une sympathie envers envers ces hérétiques hein, dans toutes les circonstances, hein, dans toutes les manières, comme euh, yani al qardaoui il a fait dans sa dernière, euh, lorsqu'il est revenu, dans sa dernière euh, prise de position, malgré qu'il a montré le mal qu'ils ont, etc., et qu'il a mis en garde contre certaines de leurs ruses, et il se contredit par la suite en montrant de l'affection envers cet État qu'ils ont établi en Iran, et ils les défendent soi-disant dans leur droit de posséder l'arme nucléaire, et s'il était un bon politicien et qu'il connaissait bien la réalité de ces gens-là, il sait très bien que ces gens-là ne vont jamais utiliser ces armes nucléaires contre les Juifs ou contre les Américains, mais ils, vont uniquement, ils vont uniquement les utiliser pour frapper l'Arabie Saoudite, hein, qui est sur la Sunna, et pour frapper les autres pays de l'islam qui sont sur la Sunna, et l'Irak, c'est seulement le début. En ce qui concerne les chiites, donc les chiites, eux, ils n'ont euh, donc les chiites, eux, de leur côté, n'ont aucune pitié et aucune, euh, euh, affection hein, ou compromis à faire et ils ne montrent aucune réserve et ils ne laissent rien sur leur chemin qui les contredit ou qui se tient sur leur, contre eux, ils n'acceptent pas l'opposition. ورغم كل ما قدمه الإخوان من خدمات جليلة لهم فإن الطريقة العزيمة الشيعية الباطنية الصوت المدافع الصوت المدافع عن الدولة الإيرانية الشيعية على أرض مصر تطعن في حزب الإخوان أشد الطعن من خلال صفحات صفحات مجلتها الرسمية الإسلام وطن آه، وتعتبر حزب الإخوان حليفا للحركة الوهابية على حد تسميتهم أي أنه آه، وإن ناصرهم فزعماؤه وأعضاؤه لم لم يعتنقوا العقيدة الإمامية آه، فلم يخرجوا عن كونهم نواصب ولا يكفرون أبا بكر وعمر نعم فنقول لمن بقي فيهم نحو من من شباب حزب الإخوان إلى متى تظلون كالدمى في أيدي رؤوس الحزب يحركونكم أينما شاءوا إلى متى سوف تظلون حماة لفرقة كان مؤسسها ابن سبا ابن السوداء اليهودي والذي كان يسعى بدهاء وخبث إلى إفساد دين الإسلام من داخله كما سعى بولس النصراني إلى إفساد دين المسيح عليه السلام إلى متى تبذلون دماءكم وأموالكم وأولادكم في سبيل شعارات كاذبة تتركون هذا البذل في سبيل إعلاء العقيدة الصافية التي سطرها سلفكم الصالح وصمدوا صمود الأسود الأباء التي وصلت إليكم هذه العقيدة النبوية عبر القرون دون تحريف أو تعطيل فكيف تقبلون أن تضعوا أيديكم في أيدي, أيدي قوم سبوا سلفكم وراموا تحريف هذه العقيدة أو مسخها أو مسخها أو مسخها في قلوبكم فهل من مدكر بعد هذا آه، المسرد التاريخي الذي عشنا معه في طول الكتاب يتبين للقارئ اللبيب أن بدعة التقريب بين السنة والشيعة هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه فوفاه حسابه والله سريع الحساب Donc il vient conclure ce, ce livre et ce passage-là en disant que malgré tout ce que les Ikhwan ont fait comme service pour les Ikhwan, hein, pour les, euh, pour les Shia, hein, on voit que hein, les Shia eux-mêmes, ils n'ont pas considéré euh, les Ikhwan comme étant leurs alliés réellement. après tous les efforts et tous les travaux que les Ikhwan ont fait pour aider les Shia, malgré ça, l'État iranien des chiites, ils ne considèrent pas hein, les, les Ikhwan comme leurs alliés, hein, et malgré qu'ils ont tout fait pour les aider. les Ikhwan ont tout fait pour les aider. Et ils ont dit dans leur magazine officiel Islam Watan, ils considèrent que les Ikhwan sont des alliés du mouvement wahhabite, comme ils l'appellent, et qu'ils ils, euh, ils disent que même s'ils ils les défendent, ils sont venus à leur aide, les chefs et les responsables n'ont pas adopté la aqidah des imamia des shi'a, parce que ils ne sont pas sortis du fait qu'ils sont des nawasib, parce que pour eux, ne, tant que tu déclares pas Abu Bakr et Omar kuffar, tu fais partie des nawasib. Donc ils considèrent quand même les irwan comme étant des nawasib. Hein? Malgré tout, les, les efforts des Irwan pour essayer de se rapprocher des Rafida. Donc il dit, le chef pour conclure ce, livre, il dit jusqu'à quand vous allez rester hein, des, comme des marionnettes dans les mains des chefs du parti des Irwan et ils font, vous font bouger comme ils veulent. Jusqu'à quand vous allez être des gens qui protégez une secte dont le fondateur Ibn Saba, le juif, a tout fait avec ses ruses et ses complots pour corrompre la religion de l'islam à partir de l'intérieur, comme Paul, Paul, le chrétien avait fait pour corrompre la religion de Al-Masih. Il dit jusqu'à quand vous allez sacrifier et laisser, euh, euh, vous allez comme ça gaspiller votre sang, vos biens et vos enfants dans des euh, dans des, voies de, des slogans mensongers et vous et vous abandonnez euh, la voie de la qui est pure et propre que vos salafs vous ont, vous ont laissé et vous demandent de suivre. Hein? Les salafs qui vous ont fait parvenir cette aqidah, la que le prophète sallallahu nous a enseigné à travers tous ces siècles, sans aucune déformation, sans aucune falsification, alors comment vous, hein, vous, yani, vous acceptez de mettre vos mains dans la main de ceux qui insultent vos salaf salih et vous les accusez hein, et, qui les accusent pardon de, qui, les accusent d'avoir falsifié la aqidah et de l'avoir falsifié et enlevé de, d'avoir falsifié la vraie aqidah et des choses de ce genre donc il dit après avoir tout euh, parcouru cette, euh, après avoir fait cette présentation historique Hein, dans laquelle on a vécu à travers ce livre. Donc, ça doit être clair pour euh, le, lecteur qui est intelligent que la bid'a du rapprochement entre les sunnas et les chiites, c'est comme un, mirage, comme Allah le décrit dans Surat al-Nur, le verset 39, lorsque Allah dit que c'est comme un mirage, que celui qui est assoiffé pense que c'est de l'eau, et lorsqu'il arrive, il trouve qu'il n'y a rien et il trouve Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son plein jugement et Allah subhanahu wa ta'ala est rapide en compte et en jugement. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et euh, en fait, même j'ai même envie d'arrêter complètement cette série de cours pour euh, conclure donc avec le cours d'aujourd'hui. Et probablement que la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera un nouveau livre Hein, un nouveau livre et un nouveau sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.